la plei malfacila lingvo en la mondo. Lingvoi estas mirindajoi. Ciu lingvo estas mem aparta mirindajo. La homoi creas lingvoin, cae la lingvoi helpas formi mensoin. Almenau tia estas la impreso un causas contacto cun tiu fenomeno. Pro la mirindezzo cae multezzo de lingvoi, existas sciencistoi kiwi dedicia sian vivon al esplorado de tiui lingvai codoi. Tiui esploristoi fervore sin dedicias al decifrado de lingvoi foie usatai de etai hom grupoi. Tia estas professoro Rolf Tail, el la Universitato de Oslo en Norveguio. Li estas eminenta conanto cae sercianto pri lingvoi, speciale pri africai lingvoi. Sed antau quelcai tagoi, Brasilia Virtuala Jornalo, Jornal do Brasil, publicigi suffice interesan articolon pri el trovoi de professor Oteio sub la titolo La plei malfacila lingvo en la mondo. Char la afero estas tre mi simple traducas la texton el la jornalo esperante che la auscultanto de la esperanta retradio chatos ec coni tion exoticajon. La plei malfacila lingvo en la mondo sen dube estas la pirahana, diras Rolf Teil, professoro pri linguistico en la Universitato de Oslo. Inter miloi da lingvoi parolatai en nia mondo, Teil electis citium lingvon parolatan de circa 350 quindec indianoi en la regiono del rivero Maisi en la Brasila Amazonio. Tiu shainas lingvo el alia mondo. La pirajana estas lingvo con tre speciala prononzo, ia dialecto en kiu intonatio estas tre grava. Exemple, la vortoi amico, cae malamico estas unu sola vorto, sed la intonatio estas malsama. Oni povas gin paroli, canti, cae ec faifi. Fakte, tiu lingvo basigas sur amaso da mallautai sonoi, transcendatai tra considerintai distanzoi. Tio faciligas ala indianoi pli bonan orientigion en la arbaro, cae farigas considerinda avantaggio por comunicado sub torrentai pluvoi en Amazonio. Ču ni povas lerni gin? Ču tiu malfacila lingvo usas nur verboin en tempoi pasinta cae estonta, sed ču tiuin eblas flexi lau sesdec vin mil mal samai manieroi. Crome, gi ne havas substantivoin, ciu singularain, ciu pluralain. La contexto informas, ciu oni parolas pri unu au pri plurai aferoi laula reteio Science Nordic. La pia hana lingvo havas nur tri vocaloin, cae hoc consonantoin, sed multae specifae sonoi alprenas la signifon de tutae vortoi. Transliterumadon oni povas ofte percepti intuizie, sed se oni ne conas iuin reguloin de tiu dialecto, estas neeble transdoni ideon. Faculoi supposas che pro gia complicetso lernado de tiu lingvo postulus proximume dec iaroin al homo cun mesa memor capablo. Faculoi trovis ian similetson inter vortoi en la pirahana cae la angla cae portugala lingvoi. Tamen, multae tiai vortoi havas malsamain signifoin, cae tio ec pli malfaciligas la lernaton.